Hier volg wat op Baja gezien heeft. Hij het gezien de Heere het een boodskap vir Edom. Die Heere het een boodskapper uitgestuur om voor die volken te gaan sê, kom ons maak reg dat ons teen Edom oorlog kan maken. Die Heere sê vir Edom, ek gaan maak dat jy niet meer belangrijk is onder die nasies nie. Inteendeel, hulle sal op jou neersien, je woon hoog in die bergen waar je veilig tussen die rotsen is. Jy het echter in jou hart ook hoogmoedig geraak en jouself een raad voor die oor gedraai. Jy het een wijs gemaakt dat niemand jou vandaar sal kan afbring onder toe nie. Maar die Heere sê vir jou, al bou jy jou nees so hoog boe in die berge soos een arend, selfs al gaan bly jy daar boe tussen die sterren, ek zal jou daar gaan afhaal. Die wijnlobers wat in die nacht kom stil, vat niet alles nie. Mensen wat druiven pluk, laat die klein trossies oorblij maar je vijand zal niks voor jou laat oorblij nie. Jesus en nageslag sal deersoek word. Alles wat hij probeer wegsteek, zal uitgekraap word. Alma met wie jy ooreenkomst gehad het om je te helpen, zal jou van hulle af wegjaag. Alma met wie jy ooreenkomst gehad het dat jylle mekaar nie sal aanval nie, sal jou bedrieg en jou in die rug steek. Mensen saam met wie je geëet het, sal vir jou een struk stel. Je zal het niet eens achterkomen. Nie. Op daardie dag, sê die Heere, zal ik Edomse slim mensen bij hom wegvat. Ik zal die wat kennis het uit Edomse bergen laat verdwijnen. Die dapper soldaten van Tiemanse broek zal bewe, Elke man daarboe in Edomse bergen zal doodgemaak word. Jy het die nageslag van jou paase broer baie hard behandel. Jy behoort jou daarover te skaam. Omdat jy jou oom Jacobse nageslag vermoor het, sal jy self uitgemoor word. Die dag toe daar mense van een ander plek gekom en Jerusalem verwoes het, het jy met gevouwde arms gestaan en kyk sonder om een vinger te verroer. Toe vreemdelinge dier die hekke van Jerusalem marsjer en lookies getrek het oor die goed wat hulle uit die stad gevat het, was jy aan hulle kant. Jy mis nie staan en lekker kry uit die dag toe die teespoed jou broers volk getref het nie. Dit was niet nodig dat jy gewys het hoe blij jy is die dag toe hulle die mensen van Juda doodgemaak het nie. Dit was niet recht dat jij alles oor hulle te sê gehad het die dag toe hulle benauwd geraak het nie. Dit was niet recht dat jij ook in Jerusalem moes ingaan op die dag toe die randbom getref het nie. Jy moes nie so ingenome toegekyk het toe die ongeluk omtref nie. Jy moes nie ook sy goed gaan staan en stelen het toe die onheil oor omgekom het nie. Jy moes nie by die plek gaan staan het waar die paaie kruis om die dood te maak wat uit die stad uit weggekom het nie. Dit was verkeerd van jou om die wat die aanval oorleef het aan die vijand uit te lever. Die dag waarop die Heere met al die nasies zal afreken, is baie nabij. Precies net soos jy met ander gemaakt het, Edom, sal daar met jou gemaakt word. Jy sal precies net so behandel word. Soos jylle by my tempeldrank gedrink het, sal al die nasies my oordeel moet drink. Hulle sal alles moet opdrink tot daar niks meer van hulle oorblij nie. My tempel op die berg Sion zal een plek worden waarin die mensen vlug. Dit zal die plek wees wat voor mij een kant gezet is. Die nageslag van Jacob zal daar kom kry wat aan hulle beloord. Die Heere sê, Jacobse nageslag sal soos vier wees in die huis van Josef soos een vlam wat brand. Jesuse nageslag sal soos een stuk droge gras wees. Hulle sal om verteer en om wegbrand totdat daar van Edom nie een stukje oor is nie. Die Heere het so gesê, Die wat in nege van die syde bly, sal die berge van Edom vir hulle vat. Die wat in die kusvlakte teen die seder bly, sal die land van die Filisteine oorneem. Anders sal die lande Ephraim en Samaria vir hulle vat. Benjamin sal geleerd in Palem, die Israëlieten wat uit hulle land weggevat is, zal terugkomen en alles tot boe bij Sarfat van Canaan terugvat. Die wat in Jerusalem geblei het en vandoor af weggevat is na Sarefat, zal weer in die dorpen van Jeda kom bly. Die wat Jerusalem bevry het, sal by die tempel op Sion by mekaar kom om oor om te besluit. In die Heere sal oor hulle regeer,